И сега ќе зборувам на една тема на која што, ама баш ич не сум компетентен. Ти речете, па зашто ќе зборувам тогаш? Значи, нема да зборувам од аспект на економија, јас нити сум економист, ниту пак се разбирам многу во економија, нити во пари. Меѓутоа, <laughs> сепак, сметам дека Библијата доволно зборува на таа тема и дека има доволно добри совети, кои што би можеле да ни послужат да не се вовлечеме, да не бидеме дел од таа должничка, должничка или монетарна криза во која што паѓа посебно развиениот свет. Интересно, развиениот свет паѓа во должничка криза. Кога да нема леп да јаде, па се задолжува. Најнапред би сакал да се подсетиме на еден познат настан, Израелците односно најпред Јосиф во Египет. 41 глава Битие. 41 глава Битие, да се подсетиме. Јосиф се наоѓа во овој период во затвор, знаеме дека неправилно бил обвинет. И добро е што фаронот му имал доверба во него, па затоа и него ја не го екзекутирал, току му го сочувал животот и го ставил во затвор. И што се случува во 41 глава? Знаете предходно дека Јосиф се покажал како толкувач на соништа. Сега во 41 глава, по две години фараонот сонуваше дека стои покрај реката Нил Од нило излегува седум убави и дебели крави и пасија ни стрските, но веднаш по нив, 41 глава, значи од почетокот. Трети стиг, но веднаш по нив излегува други седум грди и слаби крави и застанаа покрај овие крави на брегот на Нил. Грдите и слабите крави ги изедува убавите и дебелите, а тогаш фараонот се разбуди. Кошмар. Нил неслучено е спомнат затоа што она што е плодно во Египет е токму тука, покрај Нил. И се наводнува на тој начин што кој ќе дотече Нил, нели, ги наводнува сите тие предели околу Нил. И пак заспа и виде друг сон, седом полни и крупни класови израснати од едно стебленце, но ете по нив израснаа седом слаби класови, изгорени од источниот ветер. Празните класови ги голтнаа седомте крупни и полни класови и фаронот се разбуди, и ете, тоа беше сон. Јутрото фаронот беше смутен во духот, па ги повика сите египетски, египетски волшебници и мудреци, им ги раскажа фаронот своите соништа, но никој не можеше да ги протолку. Нешто како слично во книгата на Данијел. И нормално тука е Јосиф, го повикуваат Јосиф, и од 25 стих читаме. Тогаш Јосиф му рече на фаронот, фароновиот сон е само еден. Значи, всушност, тоа и тоа е исто. Значи, ти виде два сона, ме со едно исто значење, еден сон. Бог му јавува на фаронот што сака да направи. Седомте убави крави, тоа се седом години. Седомте убави класови, пак се седом години. Тоа е само еден сон. Значи, седомте слави, грозни крави по нив, а исто така и седомте празни од источниот опалени класови, означуваат седом гладни години. Тоа е она што веќе му го реков на фаронот. Бог му јавува на фаронот што сака да направи. Ете, настапуваат 7 години на големо изобилство во сета египетска земја. А по нив ќе дојдат 7 гладни години, кои ќе се заборави сето изобилство во египетската земја. Кога гладот ќе пусте ни земјата, не ќе се знае ни дека имало изобилство во земјата. Заради гладот што ќе дојде, зашто ќе биде многу голем. А тоа што фараонот, фараоновиот сон се повтори, значи дека Бог на вистина се одлучи за тоа и дека наскоро ќе го спроведе. А Бог не крие ништо од своите слуги. Затоа фараонот нека избере способен и мудар човек и нека го постави над египетската земја. Натаму фараонот нека се погрижи да постави надгледувачи во земјата, што ќе собираат една петинка од сета жетва во египетската земја, значи 20% данок, во 7 години на изобилство. Нека собираат од секого жито во седомте добри години што доаѓаат, нека со фароновото властување собираат жита, жито за храна и нека го чуваат во градовите. Собраниот вишок нека служи за исхрана во земјата во седомте гладни години. Години на глад. Што ќе снаги египетската земја, така што земјата да не пропадне од гладот. И им се допадна ова на фараонот и на службениците негови. И фараонот му вели на Јосиф од 39 стих, Откако Бог ти го откри сето тоа тебе, нема никој способен и мудар како што си ти. Ти ќе бидеш премиерот. Ти ќе ја водиш сето ова работа, сето ова економија. И сега идеме во 47 глава. Во меѓувреме, значи почнува поминуваа седомте плодни години, почнуваат веќе гладните години. Сеќавате доаѓаат браќата негови. Им дава храна на два пати, три пати. Сега, да не се задржуваме на, на тој дел, значаен е следниот дел. <clears throat> Доеге до момент кога <clears throat> фаронот дозволува, значи Јаков со целиот народ израелски да дојде да се насели во египетската земја. 47 глава. Доаѓаат, да не читаме и тоа, и ги населуваат во Гесенскиот крај, најубавиот крај од Египет. Што се случи во 13 стих понатаму? Никаде немаше храна. Значи тоа е веќе можда трета година од гладот или така нешто. Зашто притисна страшен глад. Тој ги измачи египетската земја и хананската земја. Јосиф ги собра сите сребреници што се ногеа во египетската земја и во хананската земја за житото што беше продавано и ги однесе сребрениците во фараоновиот дворец Че значи, пазите сега. Предходно, египетците плакеле 20% данок на државата, на фараонот, во жито. Сега, истото тоа жито, тие стокови резерви, така да ги кажеме, им се продаваат ним. Че значи, никако не треба, иако сме во искушение, да паднеме тука дека Јосиф е некој <laughs> лош премиер го тормози народот. А, Јосиф е тука, со Божија промисла знаеме, и Јосиф, а, Јосиф значи, го спроведува Божиот план. Меѓутоа, сега ќе видиме таа разлика меѓу паганите и Божиот народ. Како поминале паганите за време на оваа криза, а како поминал Божиот народ. И зошто е тоа така? Значи, ги собра сребрениците, Која ги снема сребрениците, нема пари веќе, готово. Во Египетската земја во Ханската земја, сите египетци дојдоја при Јосиф и му рекоа, дај ни леп. Еве ја силата на гладот, си кавате, зборував. Прво нешто што е на човека што му е најбитно е да се накрани. Нема пари, нема жито, нема ништо, мислам во нивните домови, нели? Нема што да јадат и одат, дај ни леп велат. Зошто да изумреме пред твоите очи? Нема веќе сребро, нема пари. Јосиф им одговара, дотерајте го својот добиток, па ќе ви дадам жито во замена за добитокот, што ги, штом ги снема сребрениците. Размена. И така тие да го дотераа својот добиток при Јосифа, Јосиф им даваше леп во замена за коњите, за ситниот и за крупниот добиток и за ослињата. И ги снабдуваше од таа година со леп во замена за сиот дневни добиток. Меѓутоа, сушата се уште трае. Кога помина таа година, дојдува при него и во втората година му рекоа, сега веќе ни добитот не ваат. Не можеме да скриеме од нашиот господар. Сребрениците ги снема. Добитокот е веќе одстапен на господарот. Не ни останува ништо друго да му стапиме на господарот, освен себе си и нашите ораници, нашите ниви. Пазите, ова не го предлага Јосиф, Јосиф ова самите луѓе доаѓаат и велат. Ти бидеме робови, нивите се, само за да јадеме. Зошто да погинеме во Твоите очи и ние и нашата земја? Купи не нас и нашата земја за леп. И така ќе станеме фараонови робови. Заедно со нашата земја, дај ни семе за да преживееме, за да не умреме и да не запустат нашите ораници. И така Јосиф ја купи за фаронот сета египетска земја. Зашто секој египетец, египетец, кога го притисна гладот ги продаде своите ниви. Така земјата стана фараонова собственост. Овде имаме национализација. Земјиште на се. Египтјаните во својата собствена земја станале робови. За да преживеат. Па добро, не знаеле они дека после седомте плодни години ќе настанат седом сушни години, години на глад. Знаеле, ама својата надеж ја ставиле во фаронот, во државата. Ја не кажам сега, ако денешна слика гледаме, денеска не, не е ради леп тоа што луѓето се задолжуваат, па стануваат робови. Туку ради луксус. А, значи, што сега да кажам? Тие својата надеж ја ставили во државата. Е, државата собира, ќе има леп во ред, имало леп. Тие му се заблагодарили после на Јосиф дека ги спасил од сигурна смрт, тоа станале робови. Во својата собствена земја станале робови. Затоа што својата надеж ја немале во Господа, во единствениот жив Бог, кој што знаете дека <laughs> нема да не остави, за да не ги задоволи сите наши потреби. 23 стих, да продолжиме тука околу та, тие економски мерки значи, што биле спроведени, а Йосиф му рече на народот, бидејќи денес ве купив за фаронот и вас и вашата земја, еве ви семе, па засете ја земјата. Но кога ќе биде жетвата, ќе му давате на фаронот една петина, повторно 20% дано. Доека 4 петини ќе ви остануваат вам, за засејување на полето, за храна за вас и за оние кои се во вашите домови и за храна на вашите деца. Ти одговорија, ни го спаси животот. Ние сме му благодарени на нашиот господар, зашто можеме да бидеме фаронови робови. Видите, вие, они се благодарни што им спасен животот и што ги бидат робови на фарон. Барам животот си го спасили. Така Јосиф го постави земјоделскиот закон во Египет, кој што нели ден денеска вели дека важи и 27 стих интересен. Што се случило со Израел? Израел живееше во египетската земја, во гесенскиот крај, во него добија собственост. Те имаа собственост над земјата, стока. Овие се изгубија во својата собствена земја. Беа плодни и се намножија многу. Во време на криза, израелците во тоја земја просперитет доживеа невиден. Зошто? Затоа што својата надеж има во Господа. Ти не беа како паганите кои што знаете како живеат. Јади, кркај, пи, весели се затоа што утре ќе умреш. Така живеат паганите. И се име малку, па затоа се задолжува денеска. Заради луксус се задолжува денеска луѓето, не ради леп што нема да јадат. И стануваат робови во својата собствена земја, држава. И тоа робови на тугинци, не на некои наши овде тугинци, оние кои што се господари на парите. Има многу убави документарни филмови на Vimeo, а, значи Money Masters, така ли беше? Господари на парите, кај што значи, се опишува целата историја на Ротшилд, на сите тие банкари, сите наместени работи, сите кризи, сето тоа што се случувало низ историјата, плакење на војните, на Наполеон, на се се редом. И денеска, еве зашто ви е таа должничка криза. Луѓето се задолжуваат, меѓутоа јас кажав, не ради тоа што немаат леп да јадат. Должничката криза највеќе присутна во Европа и Америка. А тоа се земји развиени, земји во развој. Немате вие криза должничка во Африка, не знам, таму Сингапур доле или, или кај муслиманите. Ке видиме зашто а, сте чуле, сте разбрале дека сега скоро отворија прва муслиманска банка негде таму во Германија или кај беше, кој што дава на заем без камата. Тие така работат. Принципот нивна работа е ти даваат заем, меѓу тоа не ти бараат камата. Ништо. Ти ми вратиш парите. Заемот. <laughs> Како и да е, со ова само сакам да ве подготвам за она следното, подосно што ќе спомнеме. Значи, ако човек западне во таа должничка криза, значи, зборувам за во неговиот собствен живот, должничка криза е широк поим денеска, тогаш е роб, ништо друго, роб. И тоа ние како христијани треба да бидеме во нашиот гесен, во нашиот гесенски крај. Со надеж во Господа, да немаме надеж во државата, да немаме надеж во некој, да во некои си пластики, пластични картички или во некои пари книжени кои што не вредат ништо. Да. Ја видовте оваа ситуација, значи, која е разлика е меѓу египетците кои што се продале само за да преживеат и станале робови во својата собствена земја. Затоа што не верувале Затоа што се надевале на фараонот, затоа што се надевале, можеби, на своите богови, на Нил. Не верувале дека не може една, па две, па три, па не знам колку години се суша да биде. Нашиот бог Нил е тука. ќе помогне. Дали ние живееме денеска како пагани или како Божи народ? Видовме како живеат паганите. Се продаваат како робови од Денеска фала му на Бога, аз не, не сум слушнал до сега да умре некој од глад во Европа или Америка. Значи, ложичката криза се темели на повторна на силата на апетитот, силата на таа грешна човечка природа. Како што кажавме натиот пат, ќе влезете во маркет и треба да купите тоа, тоа и тоа, а вие излегувате со полни торби. Много ти работи што вообшто не ми ни требаат. Ама око ненаситно, апетит, човечки. И еве еден принцип, ја би рекол дека ова ако се спроведува никогаш не би, не би се начал човек во криза. Должничка криза збор. Еве еден принцип кој што Библијата го опишува во Лука 14 глава. А денес има многу луѓе за главени, заради непочитување на ова нешто. Ој стих, повеќе стихови се Лука 14 глава 28 до 30. Зашто кој од вас, кога сака да изгради кула, или ја ќе речам куќа, или било што, нека седне прво да, прек, да ги пресмета трошоците, дали има со што да ја доврши. Внимавајте, значи, кој од вас има ли таков човек кој што ќе сака да изгради куќа, или било што, и нема да седне напред да види колку сето тоа ќе го кошта дали има со што да ја доврши, вели. И која ќе ја постави основата, значи темелот, а не може да ја доврши, сите кои гледаат ќе почнат да му се посмеваат, велејки, овој човек почна да гради и не можеше да доврши. Јас ова ќе го кажам со една она наша поговорка, испруши си ги нозете колку што ти е долга черката. Значи, пресмете првен дали можеш нешто да Знаете што прават денески луѓето? Ке тргнат, ке, се стават теми или сето тоа, и сега кога ќе видат дека не можат да ја довршат, а им е срам, нека да видат подсмевани, да им се смее комшијата, ајде у банка, ајде кредит, ајде тие пусти картички, и се задолжуваат. Знаете, имаше еден, како скетч направен, еден видео, еден видеоклип, кој што го гледав, кој што а, Демек, да некој американец напишал книга, а книгата се состои само од една реченица. Зато цела книга се повторува едната иста реченица. Значи, еве го рецептот за тоа како да не влезете во должничка криза. Американците, мислам, тоа е за нив убиство. Да им кажете дека а, рецептот беше ова. Значи, ако немате пари за нешто да го купите, не го купувате. Вие имате 10.000, од тоа кошта 20.000, не го купувајте. Ама американство не прави така. Мислам, не научија денески и, и нас така. Ја немам 20.000, има банката. <laughs> Ке отидам, ке си подигнам кредит и и ке си ги ставам прангите. Ке си ги ставам прангите. Станувам роб. Тоа е еден многу добар принцип. Видете што е запишал Мојсе во Пета Мојсијева, второ законие, 28 глава. Во кого требаше да се надеваме? <laughs> И дали има криза за оној кој што се надева во Господа? 28 глава од први стих. <clears throat> Ако навистина го послушаш гласот на Господа, својот Бог, пазики и вршики ги сите негови заповеди што ти ги наредувам денес, Господ, твојот Бог, ќе те возвиши над сите народи на земјата. Сите овие благослови ќе слезат на тебе и ќе те стигнат ако го слушаш гласот на Господа својот Бог. Благословен ќе бидеш во градот, благословен во полето, благословен ќе ти биде плодот на твојата утроба, родот на твојата земја, плодот на твојот добиток, рожбите на твоите говеди и на твоите стада, благословен ќе биде твојот кош и твоите нокви, благословен ќе бидеш кога ќе влегуваш, благословен кога ќе излегуваш, Твоите непријатели кои ќе се кренат против тебе, Господ ќе ги положи пред тебе поразени, по еден пат ќе излезат против тебе, а по седум пат ќе се разбегаат на тебе. Господ ќе нареди благословот да биде со тебе во твоите житници и во секој потват на твојата рака. И ќе те благословуваат во земјата што Господ твојот Бог ти ја дава. Господ ќе направи од тебе народ посветен на себе си како што ти се заклона, како што ти се заклона, ако ги пазиш заповедите на Господа својот Бог и ако одиш по неговите патишта. Сите народи на земјата ќе видат дека се нарекуваш со Господовот име, па ќе стравуваат од тебе. Господ ќе те обсипе со изобилни блага, со пород на твојата утроба, со прираст на твојот добиток и со родот на твојата почва во земјата, за која Господ им се закон на твоите татковци дека ќе ти ја даде. Господ ќе ти отвори својата богата ризница, својата банка <laughs> со златници и сребреници, небото, за да дава дожд во твојата земја во право време и да го благослови секој потват на твоите раце. Ќе им даваш на заем на многу народи, а самиот нема да земаш заем. Слушате ли ова? Дали израелците во Египет зимале на заем, односно иделе буквално египетците станале робови, само за да преживеат. Не, туку напредувале дури. Господ ќе те држи на чело, а не на задно место. Секојаш да бидеш на врвот, никојаш на дното. А 15 стих понатаму вели, а ако не го слушаш гласот на Господа својот Бог, значи благословот го прочитавме, сега проклетството. Не пазајки, не извршувајки неговите заповеди и сите негови закони што ти ги наредувам денес, сите овие проклетства ќе дојат врз тебе. Значи ни ти има да има плот на нивата, ни лозите, ќе родат ништо да не читаме се. И Само да го најдам оној стих. Четири спрви ке раѓаш синови и керки, но нема да бидат твои, зашто ке одат во робство. <clears throat> значи, и ти и твоите синови и керки ке станат робови. Сите твои дрва и родот на твојата земја ке станат плен на бубачките. При дојденикот кој ќе биде во твојата средина ке се возени на тебе, а ти ке паѓаш се пониско и пониско. Тој ке ти дава на заем а не ти нему. Тој ќе ми дава ти опашка. Значи, имаме благослов и протест. Дали го слушаме Бога, дали ги слушаме неговите заповеди, неговите совети, како што еве израелците биле послушни толку добро поминале во таа една голема криза која што <clears throat> ги запатила и египетската земја, значи тогашното големо царство, египетско, и хананската земја. Меѓутоа, ако не сме послушни, ако не ги слушаме неговите совите, тогаш ќе зимаме назад. Значи, тоа кажал Павле, ова е еден втор, така по големина проблем можам да кажам кај, кај луѓето, воопшто, а не, не одминува и нас. Во Филипјаните, во четвртата глава, Павле запишал вакво нешто. 11 стих, 4 глава Филипијаните. Не го зборувам тоа заради скудност, зашто научив да бидам задоволен со она во што сум. Знам да живеам и во скудност, знам и во изобилство. Научен сум на се и во се што, да бидам сит и да гладувам, да сум во изобилство и во скудност. И во овој контекст го запишува онај многу познат и мене омилен стих, се можам преку Христа кој ми дава сила. Многу е битно да ние како христијани а, бидеме задоволни во она во што сме. И, значи, да, ја, да го скротиме тој наш апетит, тие наши страсти. Затоа што чо, луѓето, значи, денеска во од западен свет паѓаат во долгови заради тоа што не можат да го зауздаат својот апетит се задолжуваат не ради тоа што нема што да јадат, па не, заради луксус. Тоа е пагански живот, како што видовме и египетците живееле таков живот, и сите пагани, тоа е пагански живот, ние сме христијани. И имаме надеж во нашиот Господ. Видите како Павле совет ни дава. А сега да прочитаме малку околу давањето заем. <laughs> Левицка книга, 25 глава. Ова сега се однесува малку повеќе на на оние кои што ја направија целата чорба околу ова, оваа должишка криза. Што заповедала Господ? Леви 25, 35. Ако твојот брато си ромаши, и е без средства при тебе, помагај го, како да е странец или гостин, за да може да живее со тебе не земај од него ни камата, ни печалба. Бој се од својот Бог и твојот брат нека живее со тебе. Не давај му сребро на заем со камата, ниту му давај твоја храна за печалба. <laughs> А прочитаме сега Езекијал 18 глава. Кој е оној кој што ќе живее? Езекијал 18 глава. Јас ќе кажам, тешко им се пишува на Ротшилд и останатите. 18 глава Езекијал. Од 5 стих. Кој е праведен и кој ги почитува законот и правдата и не јаде по планините и не ги подига очите кон идолите на Израелевиот дом, не обесчествува жената на својот ближен и не и приоѓа на жената а, додека е нечиста. Никому не му нанесува насилство, го враќа земеното во залог и ништо не ограбува, го дели својот леп со гладните, го облекува голиот, не дава на заем со добивка. Ја воздржува раката од неправда, прес, пресудува според вистината, оди по моите наредби, ги чува моите закони. Тој е на вистина праведен и тој ќе живее, зборува Господ Бог. Но ако роди тој син разбойник, се ова се разбойниците, еве кои се разбойници кој пролева крв или ќе му направи нешто слично на братот, а не работи како неговиот родител, туку јаде по горите и ја обесчествува жената на ближниот, му нанесува насилство на сиромашниот и бедниот, ограбува, не враќе што примил како залог, очите ги подига кон идолите правејќи одвратности, дава на заем со добивка и зема при добивка. Не, таквиот син нема да живее. Мислам дека писмото е јасно. На колку лесен само начин се збогатуваат преку тие берзи, мислам тоа е лотарија, буквално лотарија. Тоа, на колку лесен начин преку манипулацији доаѓаат до крупен капитал. И ги обесправуваат останатите. Знаете, денеска живееме во еден свет во кој што се поголеми и поголеми јазот и разликат меѓу богатите и сиромашните. Токму поради овие разбойници. Ahem. А овие разбойници, да отвориме во Матеј 21 глава. 21 глава Матеј. Еве зашто не случайно Ротшилд е еден од најбогатите и има герма, еврейско-германско потекло. Не за джабе евреи, евреите се меѓу првите кои се бавеле со такви бизниси. Добро, вред. 21 глава, Матеј. А, да ве подсетам, ова е чистењето на храмот. Кого избрхла Исус од храмот? Ви да прочитаме. А, што кажа в Матеј 21? Да, 12 и 13. Исус влезе во храмот и ги истера сите кои купува и продава во храмот, па им ги преврте столовите на менувачите на сребреници и столиците на продавачите на гулави, менувачите на сребреници. Ова се првите банкари. Први биле менувачи, значи, потоа и овие ковачите на сребро, на злато, на златни монети и така натаму. Исус ги избркал од храмот, затоа што направиле, вели направивте ајдушка пештера од храмот Божи, кој што требаше да биде храм на молитва. Значи, јас би сугерирал овде една работа. Ние треба да ги набркаме од својот живот банкарите и менувачите. Ке си имаме проблем. Ако не сакаме да станеме робови. Знаете што правеле овие менувачи во храмот? Знаете дека секој бил должен да го дава оној храмски данок, половина сикл, повеќе служило како мерка за сребро, а, кој што во тоа време се поистоветило со две драхми, че она грчка монета, две драхми, значи еднакво на половина сикал. И секој кој што влегало во храмот го остава значи, тој данок. Но во оптек знаеме дека тогаш биле поприсутни, многу поприсутни денари, римскиот денари многу послабо се ногеле драхмите. И овие што правеле? Ја користеле сета таа ситуација, минувачите ги нуделе тие драхми за денари и постојано ја покачувале цената, манипулирале се играле, како што денеска се играат минувачите, минувачниците и банкарите пред се, за да дојдат до добивка. Исус го решил проблемот, ги истерал од храмот. Така и ние треба да ги истериме од нашиот живот. Ако не сакаме да завршиме како паганите. Робови во својата собствена земја. Лука 12.15 Им рече, внимавајте и чувајте се од секоја користолюбие, односно од алчност, во другиот превостој, зашто животот на човекот не се состои во изобилството на неговиот имот. Божиот народ треба да инвестира. Меѓутоа, знаете ли која е најсигурната инвестиција? Твориме во Малахија, трета глава. Еве уште една причина зошто може човек да падне во робство, во должничка криза. Малахија трета глава, сигурно сите знаеме и очекуваме што ќе читам. Десети стих, донесете ги сите десетоци во ризницата, во мојата банка, во Божјата банка, за да има храна во мојот дом, тогаш ќе испитајте ме, зборува Господ над воинствата, неке ли ви ги отворам небесните брани и неке ли излеам врз вас благослов со полна мерка, изобилие. Еве каде треба да се инвестира. Треба да се инвестира во Божјето дело. Треба да се инвестира во ширење на Божјето царство, во задобивање на души, а за тоа се потребни средства. Бог затоа го бара нашиот десеток. Нема ли заради вас да му забранам на скакулицот за да не ви ги расипува веќе посевите и за да не ви биде неплодна лозата во полето, говори Господ на двинството. Тоа сите народи ќе ве сметаат за срекни, зашто ќе бидете земја на блаженство, говори Господ на Еве ја, најсигурната инвестиција – Знаете, Бог, меѓу другото, десетокот е воспоставен, значи давање на дар во црквата и за да се сруши она што е а, најлошото кај човекот, вкоренето во таа негова грешна природа, себичност. Меѓу другото и за тоа. Меѓу тоа, еве, гледате, следи благослов ако вие верувате, се надевате на Господа и ги слушате неговите заповеди, неговите совети, меѓу другото, Вели, испитајте ме токму на ова поле, реко, испитајте ме, донесете го десетокот, па да видите дали нема да ги отворам сите брани. Да исторам благослов раз вас. Интересно, значи, луѓето не само што стискаат нема ни десетокот да го дадат, туку дури ќе се задолжат, Че значи, малку име, десет десетини им се малку, па идат ќе се задолжат и ќе станат робот. А од друга страна, девет десетини се многу поголем благослов. И тоа ќе ве сочува и од зимање на заем, кредити и едно и друго. Да бидеме во таа значи, дистинкција, она разлика која што се многу јасно се гледа меѓу израелците во Египет и паганите, египетците. Да не паднеме ние робови во собствената, значи, во својата земја. Робови поради тоа што, поради својата алчност, поради ненаситноста, поради тоа што не живееме по духот, туку по телото. А како што Исус се решил од банкарите во негово време, ќе се реши и на крајот. 18 глава од Корвенија. Од четврти стих. Знаете, овде станува збор за падот на Вавилон, големиот Вавилон на паганштината, би реков, падот на паганштината. Четврти стих и чув друг глас од небото да вели излезете од неа народе мој, за да не бидете соучесници во незините греови и да не ги примете незините зла. Зашто незините греови стигнаа до небото и Бог си спомна за незините неправди. Платете и како што и таа ви плакеше вам, и вратете и двојно според незините дела во чашата во која таа налеваше, налевајте и двојно. Колку што се прослави себе си живееше раскошно, дајте и толку маки и тага. Зашто вели во своето срце седам како царица и не сум вдовица и нема да видам тага. Зато во еден ден ќе дојде незините, ќе дојдат незините зла. Помор, тага и глад и ќе биде изгорена со оган зашто е силен Господ Бог кој ја суди. А ќе заплашат и ќе заридаат по неа земните цареви кои блуствуваат со неа и уживаат во незинениот раскош кога ќе го видат димот од низиното горење, стојќи далеко заради страф од низините маки ќе избруваат леле, леле, голем граду Вавилон. Силен граде, зашто во еден час дојде твојата пресуда. И земните се ќе плачат и ќе ридаат по неа, зашто никој веќе не ги купува нивните стоки. Стоки од злато, сребро, скапоцени камења, бисери, лен, порфир, од свила, од црвена тканина, од секакво мирзливо дрво и секакви предмети од слонова коска и секакви предмети од најскапоцена дрво и од бронза и од железо и мермер, цимет, балзам, мириси, масти, темјан и вино и масло и бело брашно <laughs> и пченица му и овошките по кои копнееше твојата душа, си отидува од тебе и секој изобилство и секој сеја ти пропадна и нема веќе да го најдеш. Трговци на тие нешта кои што се збогатија, ќе стојат далеку заради страфот на изините маки, ќе плачат и ќе ридаат банкарите, трговците, Ротшилдиот санатите. Леле, леле, голем граде, облечен во лени, во порфири, во црвена тканина, украсен, со злато и се скупоцени камени со бисери, зашто во еден миг пропадна толкаво богатство. Секе пропадна. Джавеке им се сите златници, сите сребреници. И секој кормилар, и секој морепловец, и морнарите, и сите кои работат на море застанаа далеко и викаа гледајќи го димот на неговото горење, велејќи, кој беше како овој голем град? И ги посипаа своите глави со прав и викаа со плач и тага, велејќи, леле, леле, голем граде, во кого се избогатија сите кои имаа кораби по морето и од неговите скапоценности, зашто запусте во еден час. Има и јахти, и не знам што, не знаја колку пари имаат. Ама на крајот ќе има само леле, леле, леле, леле, лелекање суд. Значи, како што кажав, не сум економист, <laughs> а мислам дека овие совети се прекрасни, едноставни и ако целата своја надеж ја ставиме во Господа, нема да станеме робови. Знаете, ако вие сте роб, оптоварен цело време со тоа како ќе ги вратите парите, па куќите ви е под хипотека, па не знам, вие не можете да имате мир. Не можете да му служите на Бога. Чи, роб на гревот, да, ама и оваков роб. Роб на некој тугинец таму. Кој што ви искористува. И ја користи, замислете си, а, значи, тие се луѓе, сотонски слуги за мене, ја користат онаа слабост на грешната човечка природа и, значи, односно, гјавол, преку нив ги мами луѓето за да паднат во робство. Буквално, кога ќе влезете во банка и кога ќе видите таа цела редица на луѓе, како чекаат кој да плати кредит, кој ова, кој она, тоа се луѓе, може да замислите само сцена на, на, на, на луѓе со оние, со оние окови, оние големи железа ги влечат по себе. Тоа се робови. Да. Меѓутоа, ако се надеваме на Господа, ако ги слушаме, го слушаме неговиот глас, нема да бидеме робови ќе живееме во изобилие, меѓутоа, знаете, Господ знае што што ни е потребно, што ни е потребно нашата душичка. Дури на крајот зборувавме за тоа ќе обезбеди лепи вода. Нема да бидеме гладни. Ама треба да разбереме што е што, што треба, а што не треба, што што е необходно, што е луксус. Денеска луѓето, тој нескротен апетит, и не можејќи да научат да бидат задоволни во она во што се, како што вели Павле, и во скудност, и во имот се научи да биде задоволен. Посегнуваат по, по кредити, кои што се навидум примамливи, па со ниски камати, па не знам ова, па не знам тоа, тоа, сета таа работа за еден ден се свртува, тоа е игра. Тоа е игра. Луѓето се богатат едноставно на, на туѓиот труд. Да, меѓутоа, видовме дека како Господ ќе се реши од тие таквите. За жал, тој ден се уште не е дошол, меѓутоа со надеж гледаме и се радуваме на тоа кога значи, Бог ќе стави точка на секој греф, на секоја неправна на оваа земја и да се надеваме дека сите ние ќе го следиме неговиот пат и ќе имаме посрекен живот и овде и нормално ќе си обезбедиме влез во Хананската земја, во Ветената земја. Нека му е слава на Бога за се. Амин.